savus sirdis, pacelt savus prātus, uh, būt modri un uh, moži, vai modri, kā saka, labi, labi. Uh, un, un slavēt Dievu garā, slavēt Dievu vispirms jau garā, un uh, tur piedalās arī šī miesa. Uh, līdz, līdz viņš mūs darīs līdzīgs savai apskaitotai miesai. mīlestības spēks. Ar tevi, ar tevi lidošu, jo vadīs mani tavas mīlestības spēks. Kungs, mēs gribam tev toties ar savām dzīvēm. viens, kurš patiesi grib tuvoties. Kungs, pieskaries katram vienam, kurš grib ja Tevi, kurš grib šajā rītā Tevs vairāk, Kungs, Tevs. Izskan mūzika. ticējām šajā nedēļā, ka Tu kādu lietu varētu darīt mūsu dzīvē. tavas glābšanas mūros laikiem. un piepildās, Tēvs. Slavējam Tev par Tavu gaismu. Slavu Tev, Tēvs. Slavu Tev, Tēvs. Slavu Tev, Tēvs. Lai Tavs svārds ir spēcīgs šajā rītā. Tas sašķeļ. Tas kapus griezīgs zomens griež, kas ir vajadzīgs, Tēvs. Slavējam Tev, Tēvs, ka Tu esi dzīves Dievs un ka Tu mīli savus bērnus. Un ka katrs viens, kurš ta, uz tevīm liek savu cerību, ir gudrs, saka tavs vārds. Paldies tās, ka tu mums atgādini, ka gudrs ir tas, kurš piegriežās pie tevis. Tagad un tu līdzi. Paldies tās par katru vienu, kurš grib sekot tev ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visu savu dzīvi, ar visām savām finansēm, ar savu darbu, ar savu ģimeni. Un kad visas lietas 100% piedara tev, kungs. Mēs par to slavējam Tev, Tēvs, kad Tu mīli savus bērnus. Paldies par krustu, paldies par Jēzu, paldies par svēto garu. Paldies, Tēvs, ka Tu mums esi svarīgs. Katrs viens, mazs vai liels, jauns vai sirms. Un vienam dienu mēs stāsimies Tavā troņa priekšā. Katrs viens un atbildēsim. Un es zinu, Tēvs, ka, ka tie, kas Tev mīl, kas pazīst Jēzus Kristu, ka tiem nebūs kauns, jo Jēzus būs izdarījis viņu visu, visu vietā. Tu, Jēzus, nomir, Tu izvēlējies, Tu izdarīji līdz galam. Palīdz Tēvs, kad mēs dzīvojam tā, kad mēs varam izdarīt savu daļu līdz galam. Jau sākot ar šo rītu, Tēvs. Tāpēc mēs Tev slavēnējam, godinam un pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tēvs, paldies, ka Tu lieto cilvēks. Kungs, paldies, ka Tu runā arī uz ikvienu no mums, Tēvs, mūsu laikā, mūsu vietā. Kungs, kad mēs tuvojamies un meklējam Tev, kungs, arī, kad tad Tu runā Tēvs. Kungs, un arī paldies par šo brīdi, kungs, kad varam kopā klausīties Tavu vārdu. Mēs lūdzam Tēvs, lai Tu nāc ar savu svēto garu, lai Tu iedrošini Paulu, lai, kungs, neviens vārds no Tevis netiek noklusēts, bet viss tiek pateikts pilnā mērā. Kungs, jā, iedrošini Tēvs, stiprini, kungs, jā, lai viņš ir svētīts Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, jā. Amen. Es nolasīšu uh, pirmo rakstvietu no Hagais. Jūs zināt, tā rakstvieta bija arī nometnē. E, kas bija Hagais grāmatā, pravietis Hagaja. Viņš vienmēr pamanās kaut kur. Ir, ir, ir, ir. Hagais grāmata. No pirmās nodaļas, 8. E, pānta. Bet pirms mēs lasām, e, jūs ziniet, Jēzus mācīja pa četrām augstnēm. Ja? At, zinat to? Es domāju, vairums zinat. Eh, cik no tām četrām augstnēm bija labas? Ja jūs zināt, jums jāpasaka. <laughs> Cik? Viena. Kāda augsne tu gribētu būt šodien? Tā viena, jā? Tad, tad pateiksim kopā, jā? jā? Eh, es pateikšu priekšā un pēc tam pateiksim kopā. Kas to grib patiešām? Es gribu būt labā augsnē. Okay? Jā? Varam? 3, 4. Es gribu būt labā augsta. Super. Un Hagais 1, 8 stāv rakstīts tāds vārds. Kāpiet augšup kalnos, sataisiet kokus un celiet šo namu. Tas man būs patīkami, un es parādīšu savu godību, saka tas kungs. Vēlreiz, kāpiet augšup kalnos, sataisiet kokus un celiet šo namu. Tas man būs patīkam, un es parādīšu savu godību, saka tas kungs. Un angliski tur tajā, uh, tulp, tur ir drusciņi savādāk pateikts. Uh, tur ir rakstīts tā, kāpiet augšup kalnos, sataisīt kokus, un es tapšu pagodināts. Ja, un es tapšu pagodināts. I will be glorified. Latvijasiski sanāk, eh, es parādīšu savu godību. Tā kā tas kungs kaut ko. Bet šeit angliskā tulkojumā ir teikts, ja jūs darbosieties, ja jūs sagatavosiet to, ko es jums saku, eh, ja jūs darīsiet to, ko es jums saku, tas mani pagodinās. Un atcerieties, mums ir divas galvenās misijas mūsu mūžā. Būt Dievam patīkamiem vai tīkamiem – Un otra misija ir pagodināt Dievu. Amen? Amen. Es zinu, uh, un, un zem viss tā iet, visas kalpošanas, visas papildu misijas un tālāk. Numur viens, lai es Dievam esmu tīkams, es personīgi, un tu personīgi. Un tad, kad tu dari to, ko Dievs tev ir uzticējis, tad viņš to pagodināts. Ja? Un kad viņš to pagodināts, tad viņš ceļ godā tos, kas pagodina viņu. Diezgan vienkāršs. Eh, es negribu lietot vārdu schēma, es negribu lietot vārdu sistēma vai formula, jā, bet cilvēciski ļoti vienkārši secība. Piekritīsi? Dari viens, dari divi, tad būs trīs, tad būs četri. Es atceros, eh, kad es apgūvu programmēšanu, eh, pareizāk, piedodiet, es centos apgūt programmēšanu. Eh, bija tāds obligāts kurs, viens no visšausmīgākajiem manā dzīvē, eh, aiz tā iemesla, ka es neko neēdzu, bet tur bija tāda primitīva programmēšanas valoda, eh, kas saucās if, then, go, to. <laughs> Kas ir gājuši tam cauri, varbūt atcerās. If ir ja, ja tas ir tā, tad then, tad ej uz turien. Ja? If, then, go, to. Bet ja tu viņus tur sajauc secībā, <laughs> tad nekas nesanāca. Ja? Uh, Es uh, saku par 90. gadu sākumiem, kad es kaut ko tur centos. Ja? Bet tur bija vienkārši. Ja tu, tā doma tāda, ja tev vajag nocirst koku, tad ņemi cirvi un ej uz mežu. Ja? Nevis ej uz mežu, konstatē, ka tev vajag cirvi vai centies ar dūrēm nogā, nogāst koku. Ja gadījumā tu aizēji uz mežu, konstatē, ka tev nav cirvis, tad ej atpakaļ then go to pēc cirvja, paņem cirvi, go to. Saprotiet to secību? Kāda ir apmaldījušies? Ok. Uh, mikrofons fonē, ja man kreisa auss sāk dukt. Ja? Uh, eh, aus, aus, aus, viss kārtībā. Ja. Jā. jā, jā, jā. Tātad sataisiet kokus, kam tas ir jādara? Sataisiet kokus. Kam ir jākāp kalnos un kam ir jāsatais koki? cilvēkiem, mums, vai ne? Uh, kam ir jāceļ šis nams? Arī. Uh, kurš taps pagodinās celt, celtniecības laikā? Dievs. Tātad, tātad, tad, kad mēs ejam, taisam, o, un, un kas ir tie koki e, tagad? Nu, Hagai laikā tas bija kalnos tur Lebanona ciedraugi, un vēl kaut kādu koku, un varbūt arī ozoli bija, ja? bet tagad jūs ziniet, Eh, pirmajā psalmā ir rakstīts, kad, eh, un dievārdā vairākās vietās, ka cilvēks ir salīdzināts ar koku. Ja? Latviski tas ir, eh, ja kāds nemāk dejot, tad <laughs> saka, tu, tu, tu dejo kā koks. Ja? Bet es jau reizēm nezinu, es izsaku kaut ko, kur es esmu audzis un vairums zāli brīnās. Es saku, okay. Jūs kāds no jums zinat, kas ir zēntērgli? <laughs> tas es neap... Zināt, zēna ērglis, starp citu? Ne? Okay. Tas neņemiet personīgi viss kārtībā. Tā bija rakstniece, bērnu rakstniece, ļoti labs rakstlis. Es uzaugu zēna ērgli, jā, <laughs> ar viņas grāmatā. Labi, tas viss kārtībā. Mēs esam dažādās viedās auguši un cits lasas grāmatas, cits ne. 1. Pētera 2.5. 1. Pētera 2.5 stāv rakstīts, kad cēla templi, tad viņi cēla no kokiem un un akmeņiem, vai ne? Un visādām citādām foršām dārgām lietām. Un 1. Pētera 2.5 stāv rakstīts tāda lieta, kā e, un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, 1. Pētera 2.5, un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkam caur Jēzu Kristu. Atkal skatieties, Eh, draudzē, eh, draudzes nometnē un vispār eh, ļoti daudz gāja runa par to, kā celt Dieva namu, Dieva draudzi, Dieva valstību. Ja? Un tur bija arī tāda tēma, kad ar vienu roku tu celi un ar otru tu cīnies. Ja? Un ir tādas sezonas, man jau liekas, ka mūsu laikā <laughs> nepārtrauk konstanti, ka tev ir gan ar vienu roku jāceļ, gan ar roku, ar otru roku ir jācīnās. Respektīvi, vienā rokā tev ir ķelle, ja tu darbojies ar akmeņiem, jūs ziniet, kas ir ķelle vai špaktele, ja? un otrā rokā tev ir zobens, pistole vai granāti, ja? mūsdienīgi izsakoties. Ja? Es ticu, ka mēs dzīvojam tādā sezonā. Es ticu, ka mēs dzīvojam tādā sezonā. Un skaties, e, kas te ir pateikts 1. E, Pētera 2.5, ja? un uzceliet no sevis pašiem Atkal, kam ir jāuzceļ? Mums ir jāuzceļ no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu. Un tad, kad jūs esat uzcēluši šo namu, tad topiet pa svētu priesteru sājumu. Un tad nesat garīgs upurs. If, then, go to. 1, 2, 3. Ne 2, 1, 3, ne 3, 2, 1, bet 1, 2, 3. Atcerieties, viens no maniem mīļākajiem vārdiem ir secība. Nevis, kad es tur būtu, bet uh, Dievs ir kārtības Dievs, Dievs ir gudrības Dievs un ir lietas, kā mums ir uh, jādara lietas. Mēs nevaram nest upurus Dievam, vismaz nepatīkams. Ja mēs paši neuzceļam sev par patīkamiem Dievu namiem. Amen? Amen. Mēs nevaram tapt par svētu priesteru saim, ja, neuzceļot sevi. Mēs nevaram nest tīkams upurs viņam, ja mēs netopam par šiem svētiem priesteriem. Un svēts nozīmē nošķirts Dievu, atdalīts Dievu. Un, un mums ir stāv rakstīts, uzcel, topi un nes caur Jēzus upurs. Kāds ir teicis, katreiz, kad tu nāc Dievu klātbūtnē, Katreiz, kad tu nāc Dievu klātbūtnē, tev ir jānāk ar upuri. Tev ir jānāk ar upuri. Tas var ietvert sevī gan naudu, gan materiālo, bet tas nav viss. Ir arī garīgi upuri. Un tam visam ir jāiet kopā. Un upurēšanas sistēmu nu, piedodiet, ja es lietoju vārdu sistēma, ja? es baidos kādam bailes no reliģijas terminiem izraisīt, ja? bet upurēšanas sistēma ir ieviesis pats visvarenais Dievs. Un visaugstākā tās pakāpē tas parādījās, protams, caur Jēzus Kristus upuru. Amen? Amen. Un Jēzus Kristus upurs ievadīja jauno labāko derību – Un mēs vēl joprojām esam aicināti nest upurus. Tikai šoreiz tie nav kazlēni, ūbeles un viss cits, bet ir gan praktisks materiāli, finansiāls lietas, gan vienu vajadzēja darīt, gan arī otru neatmest. Un skaties, tā secība tālāk, otrā pētera, otrā nodaļa, šis temats ir kas ir jādara pareizā secībā, lai, lai celtu tā, kā Dievs to ir paredzējis. Ja? Lai nebūtu tā, ka kāds desmit gadus nopūlās un konstatē, ka viņš nav pirmos divus, trīs soļus izdarījis tā, kā Dievs to ir domājis. Ja? Rakstiet 2. Pētera, 2. nodaļa, 2. te patās blakām, 2. Pētera, 2. Pētera, 2. nodaļa, 2, 1. Jā. Ir? Jo pirmā pētera, tūlītās. Jums ir bijis tā, ka jūs sludināt priekšā, jums pazūd raksturē. <laughs> Jo jūs nesat sludinājuši priekšā, ja? Okay. Tas ir, tas ir sludinātāja kauns. Es laboju. Pirmā pētera, otrā nodaļa. Pirmā pētera, otrā nodaļa. Pirmā pētera, otrā nodaļa. No pirmā līdz piektam pantam un lūdzu sako līdzi secībai. Tad nu, tad nu, atmetuši visu ļaunprātību, numur viens, kas ir jāatmet ļaunprātību, un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet, kā pat labant piedzimuši bērni pēc garīgi tīra piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābt. Angliski tur rakstīts, ka jūs ar to pieaugat savā glābšanā. Ja jūs, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem, garīgnām un tā tālāk. Un tagad skatieties, pirmā lieta, ko Dievs saka – Un, ja gadījumā tu esi profesionāls un tu zini šitās rakstvietas, bet tu konstatē, ka tevī ir atkal lietas iekšā, kas it kā ir ABC, un viņas ir jāatmet, tad tev jāatgriežas pie, pie punkta viens. Jūs piekrītat? Ja? Atcerieties, ka es teicu, ka uh, savā laikā, kad es pabeidzu jūsu skolas sesto kursu, mūsu skolotājs teica, jūs izkritīsiet gala eksāmenā sestās klases vielas dēļ. Viņš teica, man par jums ir kauns. Atcerieties, es te biju, es dalījos ar tādu lietu. Jūs izkritīsiet sestās klases. Mīnus ar mīnus, plus ar plus, mīnus reiz mīnus, mīnus dalīts ar plus, pirms iekavām, pēc iekavām. Atcerieties, ir, jā? Ja? <laughs> man nebija tas stipri, ok? Un, un tagad viņš saka, Eh, un cilvēki cenšas visu laiku izmisīgi apiet un kaut ko jaunu izdomā. Ja? Izmisīgi. Pēters saka tā, atmetiet un nosauc lietas, kuras atmest. Tālāk viņš saka, kārojiet. Tu nevar kārot, ja tu neatmet. Ja? Atmet un tad kāro, nevis kāro un centies sadzīvot ar vienu uz vienu kāju iet, ar otru klibot. Atmet, kāro, ej pie viņa, tālāk uzcel, topi un tad nes. Ja? Tur ir tāda secība. Atmet, kāro, ej pie viņa, uzcel, topi, nes. Un skatieties pa garīgiem upuriem. Eh, garīgie upuri kādi? Pateicība, slavēšana un trešais – pielūgsme. Uh, un atcerieties, ka Dievs mēs nevaram, uh, es zinu, ka Dievs var nolaisties uh, suverēni, spontāni, bet tas, kā viņš to ir iekārtojis, ir, ka mēs tuvojamies viņam, ieejam caur pateicības vārtiem – Tālāk ejam pa slavēšanas pagalmu. Un jūs zināt man mīļo frāzi. Un ja mums kādreiz paveicās, mēs ieejam pielūksmē. Mans subjektīvais viedoklis. Neņem personīgi. Mēs ejam par pateicības vārtiem. Mēs tālāk ejam par slavēšanas iekšpagalmu. Un ja mums paveicās, mēs nonākam vissvētākajā vietā – Kur ir kas? Kur ir derības šķirsts, kur ir tas kungs, kur ir Dieva klātnība. Bet, ja manā dzīvē nav pateicības, tad ko tad es varu tēmēt uz vissvētāko vietu? Neloģiski, vai ne? Ja manā dzīvē nav slavēšanas, garīgie upuri. Atminieties, kad kādu laiku apakaļ es teicu, ka pateicība vienmēr ir saistībā svētajos rakstos ar to, cik Dievs ir labs par viņu labestību. Ja? Pateicība ir saistība ar to, cik Dievs ir labs. Palasiet, pārbaudē. Slavēšana parasti ir saistīta ar Dievu varenību un lieliskumu un dižanu. Ja? kad slavā mēs apbrīnojam viņu, paceļam viņu vārdu un tā tālāk. Savukārt pielūksums, pielūksums vistiešākā veidā attiecas uz Dievu svētumu. Ja? Pielūksums attiecās uz Dievu svētumu. Un ja pateicība un slavēšana ir vairāk kā tāds lūpu auglis un upuris, tad pielūksme pirmkārt un primāri tā ir a attieksme. Attieksme. Jūs esat dzirdējuši, ka cilvēki saka, kad uh, mēs pateicāmies, mēs slavējām, un tad kaut kādā brīdī nonāca Dieva tuvums, kurā tu nevar parunāt. Tāpēc, kad beidzās visi komentāri, beidzās visi vārdi, tur ir tikai apbrīna, tur ir bība, uh, vai krīt, vai raud, vai rāpo, vai stāv, tas ir katra, ja, kāda nu ir izpausme bet tur ļoti, tur, tur pielūksmē reizēm ir ļoti grūti kaut ko pat izteikt. Tur var reizēm izčukstēt. Es nesaku, ka nevar, bet tā ir tāda bības pilna attieksme. Un pielūksme, pielūksme nevar e, īsti piedzīvot, ja nav izpratnes par Dievu svētumu. Dievs ir svēts. Amen. Amen. Dievs ir svēts. Ok, kas, kas ir svēts? Ko nozīmē būt svētam? Kāda ir cilvēciska izpratne par svētumu? Kāds teica, ka uz visas zemes nav parauga, kas ir svētums. Ir interpretācijas. Kāpēc nav idejas par svētumu? Tāpēc, ka tikai Dievs ir svēts. Lai saprastu svētumu, ir jāsatiekās ar Dievu pašu mēs varam, uh, mums ir sapratni par gudrību, par stiprumu, par spēku, par kaut ko tādu, bet par svētumu. Svētais tēvs, kas ir, ja? nu, kas ir svētums? Nu, svēts cilvēks ir tas, kas dzīvo alā. Ja? Esat dzirdējuši tādas lietas un lūdzu Dievu dienu un nakti. Nesat. Nu, es zinu, mēs neesam no vienas planētas. Svēts cilvēks dzīvo klosterē. Vismaz tas ir dzirdēts. Ja? iestājās dienu un nakti. Svēts cilvēks iet un palīdz nabagiem. Ja? Māte Terēs, tā kā svētā un tā tālāk. Svēts cilvēks ir tas, kur Romas katoļu baznīca ir iecēlusi svēto kārtā. Tas ir dzirdēts? Ir, ja? Un tā tālāk un tālāk. Vai tas ir svētums? Kas ir svētums? Lai es varu pielūgt svēto, man ir jāsaprot, kas vispār ir svētuma jēdziens. Savukārt, ja es nezinu, kas ir svētuma jēdziens, es viņu nevaru pielūgt. Ja es viņu nevaru pielūgt, tad Dievs man kaut kā sanāk paiet garām, jo viņš meklē, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Un uzceliet paši no sevis garīgas namas un topiet par svētu priesteru saimi, kas caur Jēzus Kristu nes Dievam patīkamus un pagodinošus upurs, misija piepildīt. Ja to nozog, misija nepiepildīt. Nu, man nāk, es tā skatos uz jūsu sejām un man nāk tā rakstiet prātā. Te varēs pasmaidīt. Jo Pēters teica, uh, jūs zināt, kad brālis Pāvils tur sludina, tur reizēm ir kaut kas grūti saprotams. <laughs> Atcerieties to rakstiet, jā. Ja? Un tur ir teicis, bet pēc Dieva viņam dotās gudrības, viņš reizēm tā runā, ka tur ir kaut kādas lietas grūti saprotams. Ja? Es ceru, ka jums šodien tā nav. Ok. Nodemonstrēšu. Atklāsim par svētumu un pielūksim. Ļoti uzskatām. Jozos, Jozos, Jozos 5. nodaļa. Jozos 5. nodaļa. Un tur ir Jozos encounters – encounters ar Dievu, ar Jēzu, jeb satikšanās, sastapšanās. Un tur stāv rakstīts tā, Jozos 5. nodaļa 13 līdz 15, kas bija nometnē, atcerās, ka es lasīšu ar rakstiet. Un notika, kad Jozo bija pie Jēriks, ka viņš pacēla savus acis un redzīt, tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvēsts zobens. Un Jozovā, būdams krietnas karotājs, izvilka savējo un gāja pie viņu un jautāja. Es drusciņu pieliku klāt. Ja? Ah, tas ir svaidījums, ir vienkārši krīt kaut kas. Ok, viss kārtīm. Vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? Bet tas sacīja. Nē, bet es tagad esmu nācis, skaties, viņš saka, nē, bet es esmu tagad nācis kā tā kunga karspēka virspavēlnieks. Tad Jozvā metās zemē uz savu vaigu un to pielūdz un viņam sacīja, ko mans kungs grib teikt savam kalpam. Skaties, skaties, kas ir, kas ir atklāsme. Tu ej, skatās stāv viens vīrs ar atvērst zobenu. Tas bija Jēzus Kristus. Tā, ja? Visur, kur rakstos ir rakstīts, uh, kāds jā, tā kunga eņģels vai kāds vīrs vai kā. Un, un kam ir tituls, es esmu tā kunga garspēka virspavēlnieks, tāds tituls ir tikai vienai personai. Okay? Un viņš viņam pasaka, Jozās iet kauties ar viņu, šito es nometnē nestāstīju. Un saka, tu esi mūsu cilvēks vai viņējais? Jā? Un viņš pasaka, ne. Ko nē? <laughs> es neesmu ne jūs cilvēks, ne no pretiniekiem, es esmu kaut kas vairāk, <laughs> tā doma. Ja? Un viņš saka, es esmu tā kunga karspēka virspavēlnieks. Tā ir atklāsme. Tā ir atklāsme par to, kas viņš ir. Amen? Tā ir atklāsme par to, kas viņš ir. Kungs, es zināju, ka tu esi tā kā mūsu tēvs. Kungs, es zināju, ka tu esi mūsu ap apgādnieks. Kungs, tu tuksnesī mums parādīji toreiz ar mūsu, ka tu esi mūsu kas? Ārsts. Ja? bet es nezināju, ka tu esi kungi, ka tu esi arī karspēku virspavēlnieks. Un tā ir atklāsuma. Kā rezultātā seko kas? Bants, pielūksuma, metās uz savu vaigu un vienīgos vārdus, ko Jozo vēl patē Dievu klātbūtnē, pēc šīs atklāsums saņemšanas, paspēja izteikt, kungs, ko tu gribi teikt? Visvētākā vieta ir vieta, kur ne tu pļāpā vai es, bet kur kungs tev kaut ko pasaka. Jūs dzirdiet? Pateicība, slavēšana, pielūgsme. Kad tu nonāc pielūgsums vietā, tu dzirdi, tu sāc dzirdēt Dieva balss. Kas ir svarīgāks, kā dzirdēt Dieva balss? Tikai paklausīt tai. <laughs> Bet tu nevar paklausīt, ja tu nedzirdi. Tu nevar dzirdēt, ja tu neesi pateicīgs, iekšslavs, un ja tev nav svētbīgi pilna attieksme, tu tuvojies svētam Dievam. Un ja tev nav atklāsme par to, ja tev nav atklāsme par svēto. Un viss, kas ir saistīts ar svēto, ir par to, kas ir Dievs. Jūs nezināt, ko jūs pielūdzat. Atcerieties, bija tāda diskusija Jēzum. Jūs nezināt, ko jūs pielūdzat. Viņi tur kaut ko pielūdza, ja? Tie, nu, kas bija tā sieviete? Kas? Nu, palīdziet. Glābiet sludinātāji. Uh, viņš pie aksa to sievieti. Samariet, samariet. Tas viens lost raksts. Labi, es pēc nometnes mācītāju komandas stāvu klusi. Ja? Mēs tur izgāzāmies smagi. Un, un Jēzus ar uh, samariet runā pie aksa, viņš saka, jūs nezināt, ko jūs pielūdz. Ja? Bet, na, bet ir un nāk laiks, ka tēvs meklē tādus, kas viņu pielūgs garā un patiesībā kas viņam nesīs tādus upurus, kas viņam ir tīkam un pieņemam. Saprot, klausies, šis varbūt ir drusciņi garlaicīgs, tāpēc, ka tev atkal upuru vilina ārā un prasa, ja, un es nerunāju, un es pat nerunāju par desmito tiesu šodien, ja. Bet ja šitā nebūs, mēs nevarēsim uzcelt no sevis neko tīkam Dievam un pieņemam. Amen? Amen. Nevarēsim. Un Jozos iet tur vicināties, nu, kas tu esi, mūsējais vai nē. Viņam pasaka, es esmu pēc būtības tas, kas es esmu. Es esmu tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Bāts, viss, gar zemi. Un paspēja vēl tikai pateikt, kungs, ko tu gribi man teikt. Saprot? Tā ir pielūgsme, tā ir attieksme, tas ir blaukts gar zemi. Es nerunāju par krišanu garā, kaut gan tas varētu sev ietvert varbūt to. Es runāju, bams, viss beidzies, cilvēciskais padodos, man nav vairs ko teikt. Kungs, es baidos samaitāt tavu tuvumu. Ko tu man gribi pateikt? Uzskatāms piemērs. Dieva svētums un uh, ah, pielūksums. Kad cilvēks nonāk kontaktā vai nomana Dieva svētumu, Kad cilvēks nonāk kontaktā ar Dieva svētumu vai nomana kaut ko, ka svētums darbojās, vienīgā pieņemamā e, reakcija ir pielūgsme. Ja? Svētums mūsos izraisa pielūgsmu. Vai arī liek bēgt. Ja? <laughs> Vai arī liek bēgt. Bet ja tev nav un man nav atklāsums par svētumu, tad īsti nevar būt pielūgsme. Un atkal – tad es īsti nevaru būt Dievam tīkams un pagodināt. Es nevaru uzcelt sevi, es nevaru uzcelt brāli, es nevaru uzcelt draudzi. Saprotiet, pa ko ir runa? Mums ir jāceļ tā, kā Dievs to ir sacījis. Amen? Viņš ir dižinais arhitekts. Un atklāsim par svētumu. Svētumu nevar izskaidrot. To nevar nodefinēt. Bet to var izprast ar atklāsumu. un kas saņem atklāsmi. Kas meklē, tas atrod. Kura sirds ir izslāpus, tā taps padzirdīt, pabarot. Jūs dzirdiet? <laughs> Skaties, kas man ir pierakstīts. Draudzē var būt spēcīgs dievkalpojums, bet ja nav atklāsums par svētumu, tad nevar iet īstā patiesā pielūgsmē. Tas nav akmens par slavētājiem bet viņiem nākās dubultā uzklausīt. <laughs> ja? Draudzē var būt spēcīgs dievkalpojums, bet ja nav atklāsums par svētumu vai par pašu svēto, jo svētums iziet tikai no vienas personas, no kā? No svētā. Svētuma izpratni. Sāksim ar nepareizo. Svētuma izpratni. Pirmā kolosiešiem 20, Sāksim ar to, kas nav svētums, bet ko cilvēki domā, kas ir svētums. Okay? Lai saprast reizēm pareizo, ir jāiesāk ar nepareizo. Piemēram, visi man uzlūkojot zina, ka es, ka es neesmu sieviete. Pareizi? Jeb nevar to nomanīt. Satrieciet man līdz galam. <laughs> Kas par es izstos pēc sievietes? Man ir divas kājas. Atbild uzmanīgi, es atvainošos. <laughs> Okay. Man ir divas kājas, man ir divas rokas. Sievietē ir divas kājas un divas rokas. Ir, man pat ir divas krūts. I, ja? Dziļāk neiesim tajā. Man ir divas acis. Vai es esmu sieviete? Nē. Jums vajag dziļāk izpratni par sievieti un vīrieti. <laughs> Ja? Svētuma izpratni, nepareizā vai melīgā – kas nav svētums, bet tiek uzskatīts par svētumu. Pirmā kolosešiem divi. Kungs Dievs palīdz, manā nespēkā stiprs parādies ja, e, kolosešiem. Tur vēsturi kolosešiem, man jau jātur satura rādītājs priekšā pēc tā konkursa. Ja, e, visi, visi smējās, kas zina. Un tā ir trauma, to vajag izlūkties. Es varu labāk. Pirmā kolosešiem 2, 2, 20 līdz 23. Kāpēc man filipieši ir atšķirti? Ok, kolosiešiem. Jā. Tātad eh, pirmā kolosiešiem divi, no 20. līdz 23. Eh, ja nu jūs ar Kristu esat nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs it kā vēl dzīvodām pasaulē uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušļas un mācības, kā piemēram, tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties. Visas šīs lietas ir lēmts iznīcībai, tās tērējot. Tām gan ir gudrības slava, tur, kur ir pašizdomāta dievkalpošana, pašpazemošanās un miesas smērdēšana, bet <laughs> patiesībā tām nav nekādas vērtības, jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesai. Šis ir cilvēku uzskats par svētu. Kas ir svēts cilvēks, kas staigā garās drēbēs? Amen. Jēzus teica, bīsties no tiem, kas staigā garos svārkos. Ja? Bet mums svētums reizēm asociējās ar garšu tērps, liela cepure nu, vai maz cepure atkarībā no kur tas svētais tēvs, no kurienes nāk. Liels krucifiks, ķēde, atkarībā pēc ranga, tur aprūsējis sudraba vai zelta vai platīna. Ja? Tas ir kas? Tas ir svētais tēvs. Viņš nedzer, viņš nepīpo, precēties viņš nedrīkst, viņš sievietes neaizskar, vistu nēd, <laughs> cūku arī nē. Ja? Dzer tikai reizi nedēļā un tikai ūdeni. Ja? Un, uh, un māc darīt to visu citiem. Tikai ar vienu nosacījumu. Garos svārkus atstāja man. <laughs> Tos drīkst tikai svētais tēvs. Ja? Skaties, cilvēkiem svētums asociējās ar noteikumu kopu, uz ko ir jākoncentrējas. Tu nedrīkst to, tu nedrīkst to, neaiztiec to, nedar šito, nedar tā. Es nesludinu vaļīgu dzīvesveidu tagad. Es sludinu to, ka cilvēkiem ir kaut kādi noteikumi, okay, ja es to ievērošu, es būšu svēts vai ceļā uz svētumu. Ja es to tā kā neievērošu, tad es esmu kas? Nolādēts un nožēlojams grēcinieks. Uh, tūlītās. Tātad cilvēkiem svētums asociējas ar to, kur tu drīksti iet, ko tu drīksti darīt, kā tu drīksti runāt, kā tu drīksti ģērties – un tā tālāk, un tā tālāk. Piemēram, jūs vidū ir tikai dažas svētas māsas. Tikai es cilvēcīgs runāju, jūs cilvēcīgās saprašanas dēļ. Visas māsas, kam ir stīvināta žaketīte ar pieklējīgiem atlokiem, iztur man svētuma standartu. Pārējie ir, piedodiet, jūs esat ļoti vaļīgas. <laughs> nemūciet prom un nemetiet akmeņus. Tas ir ironisks piemērs. Ir vesels kustības, kur sievietēm ir viss uzelpo, kam ir žaketīts. Ja? Joks, patiesībā tēkra krulē <laughs> ar uzraktu čīzēs, tie ir sveti. <laughs> Jūs nesat ar to sastapušies. Jūs nesat ar to sastapušies. Es atceros, kā viens baptistu brālis – Krievu baptistu brālis stāstīja šādu liecību, kad 60. vai 70. gados bija modē platformens kurpes, un viņš, kā, un viņš stāst to kā grēksūdz visu priekšā. Man nāk izsmiekli ir audiens par šo liecību, bet es viņu dzirdēju daudz tādus gadus apakaļ, es viņu personīgi nezinu, tāpēc varu stāstīt par to. Piedodiet, ka pieminēju konfesiju. Un viņš stāstīja, ka viņš ir aizgājis uz lūkšanu vakar, un nu, ļoti nopietnām lietām lūgt. Un viņš bija tās platformens uzvilts. Kāds zina, kas ir platformens? Okay. Tās ir, pieņemsim, tā kā lakots kurps, bet tāda tā augsta bieza papēda arī vīriešiem. Nu, nevis ar špilku, bet tā tādu buh, ja? Un tad tā tu tās ding, ding, ej, ja? Kļošas vēl varbūt modē bija. Un viņš aiziet uz to brāļu lūkšanu vakar. Un, protams, tu eh, nevari iet iekšā mājās, iekšā tev jānovalk apavi. Un svētā brāļa sapulces sanāk un ienāk vecākais brālis kārtīgs, eh, es nezinu, vai no caru laikiem vēl <laughs> baptists vai, vai ulmaņi vai kā, bet vietēja autoritāte, ja, kur tur ieraug un jau pšš. Jūs zināt, kas ir pšš, ja? Biks slapīs un tur, tur salvets meklē, ja? Un viņš saka, tas vecākais brālis. <laughs> tur jau istabā viss lūdzēja. Vecākais brālis ienāk un dzird tādu balsu no koridora. Kurs ir atnācis uz lūkšanu vakar sieviešu kurpēs? Kuram nav kauna un goda, kurš dzenās pakaļ laicīgai modē? Kuram grēks un laicīgums ir pārņēmis viņa sirdi? Un tas brālis ar asarām stāsta to, kā grēks jūtas. Es smejos, es nesaprotu, kas tur ir grēks. Un viņš saka, <laughs> man bija kauns atzīties, ka tās ir manējās. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka viņam bija nesvētas kurpes pēc vecākā brāļa standartiem. Viņš aizgāja mājā zeķiem. <laughs> Tās kurpes tur palika. Es domāju, ko viņš darīs tur autis sējas kaut kāds. Viņš atstāja tās kurpes un nekad neatzinās tur, ka tās bija viņa kurpes. Tā viņas tur, viņi domāja, laikam vēlas bija pie mums pienācis. <laughs> Novilka savus apavus, un tad mēs viņu brāļi garā izdzinām ārā tas ir svētums? Tas nav svētums. <laughs> tas ir trakums. <laughs> un tagad skaties, daudziem varbūt tas ienesīs brīvību un cerības star tunelī. Tev ir tā, ka ir kaut kas, ko tu savā dzīvē ienīst un negribi. Nesaka ko, tikai pasaka. Ja? Un netiec galā. Ja? Un viņš tev besī ārā. Un es lietoju vārdu besī, jo besi izmanto tavu vājību un patiešām tev besī. No sākuma tā ir miesa, bet pēc tam besī nozīmē, ka dēmons tev tur ķircina, tracina, spiež vēl virsūm un ārdās. Ir, ja? Un jo vairāk tu centies tikt to galā, jo sliktāk tev sanāk. Ir tā bijis? Ja? Ir tā bijis. Zini, kāpēc tas tā ir? Koncentrējies ne uz to, ko vajag, Un jo vairāk tu koncentrējies uz to, jo lielāku spēku tu viņam dod savā dzīvē. Ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs patiešām būsiet brīvi. Bet ja tu meklē melīgu sakni, melīgu risinājumu, tas iegūst par tevi vēl lielāku varu. <laughs> Skaties. <laughs> Taču jo vairāk tu koncentrējies uz to, ko tev nevajag darīt, jo vairāk tam ir vairs pār tevi. Kāds lūdzu pasaka, oh, es saņēmu atklāsumu un apgriežaties sajūsmā. Uh, labi, atkārto vēlreiz. Taču jo vairāk tu koncentrējies uz to, ko tev nevajag darīt, jo vairāk tam ir vairs pār tevi. Rezultātā tu zaudē savaldību, pacietību un nav brīnums, ka daudziem rezultātā nav nekāda vēlme būt saistītiem ar svētumu, iekavās Dievu. Tāpēc, ka Dievs asociējās ar kaut ko neaizsniedzamu, likumiem nedrīkst, nevar. Tu, jūs jūtat, pa ko ir runa? A, Dievs jums patiesībā saka, ja jūs atnākat pie manis, jūs pirmo reizi mūžā izbaudat labumu un brīvību. 180 grādu meli. Jūti? Ja nu dēls jūs darīs brīvi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesību darīs jūs brīvus, un jūs atzīsiet melus, un meli jūs paverdzinās. uh, <laughs> disciplīna. Ebrejiem 12.10. <laughs> es eju ātras priekš. Es eju ātras priekš, ja jūs jau tur ģīpstat. Neģīpstat. Ielām. Tā, ebrejiem 12.10. <laughs> Skaties. O! Oh. <laughs> Pa disciplīnu drusci. <laughs> ah. Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši. Tas ir runa par mūsu tētiem. Ja? Par tēviem. Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam. Bet viņš, tas ir Dievs, lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Skaties, Dievs ir svēts un mums ir jātop svētiem. Viņš mums ir darījis svēts caur Jēzus asinīm, ja? bet šim svētumam ir jāpārņem viss mūsu būtība, viss, ko mēs darām, runājam vai attiecamies. Un pārmācība mums nāk, tā, tā kur mums liek raudāt, ķērkt un kliegt. Mani nesaprot, man sāp. Tie ir tie netā, netīrumi, kas tev apņem, lai izdīkt no tevs. Un zini, kas ir? <laughs> jo vairāk tu līdzinies Dievam, jo lielāk Dieva uguns krīt uz to upuru. <laughs> Un redz, ka ir tas – Dievs mūs pārmāca, lai tas mums nāk pa labi. Pārmācība patīk. Neatceros nevienu gadījumu, kad būtu klanējies savam tētim vai mammai. Uh, brīdī, kad viņi man pārmācīja, 30 gadus apakaļ, kad es būtu pateicis paldies, bet vēlāk jā. Paldies, ka jūs man pateicījāt par cilvēku. Un Dievam mēs varam pateici, noliekties viņā dienā un pateikt, paldies, kungs, ka tu pataisīji man par svēto. A svētaisi, ka tevi ir, ka manī beidzot izpaužās tavu daba. Kad es tev līdzinos, kad es esmu tāds kā tu. Nu, varbūt ne ideālā, bet dzirdi? Un tad, un tad topiet par svētu priesteru sāju. Un tagad skaties īsto svētumu izpratni. Kas ir īstā svētuma izpratne? Dievam vajag disciplīnu, lai sagrautu mūsu aizspriedumus, uzskatus, attieksmu, sistēmu, visu. Viņam vajag pieļaut mūsu dzīvē disciplīnas, tāpēc, ka gudrais mācās no citu kļūdām, bet <clears throat> muļķis pat ne no savām. Un Dievam ir jāpieļauj kaut kāda apstākļa mūsu dzīvē, kas mūs salauž. Mūzika skan? Ok, ir labi visādi brīnumi notiek. Īstā svētuma izpratne. Tad jūs sapratāt, kas nav svētums. Tie nav cilvēku priekšraksti. Tas nav cilvēku izdomāt gudrību. Tā nav pat gara bārda. Kaut gan garai bārdai ir savs cienīgums un svinīgums. <laughs> Ja? Kas ir svētums? Svētums savā būtībā ir viss tas, kas Dievs ir. Svētums savā būtībā ir viss tas, kas Dievs ir. Grūti? Nav grūti. Jozos aiziet, kas tu tāds esi? <laughs> Neatpazīst vispār to kungu. Un tas pasaka, es esmu tā kunga karaspēka virspavilnieks. Bū, atverās acis, blaukš gar zem. Tas ir svētums. Tas ir svētums. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir pats kungs. Svētums ir pats Dievs. Svētums iziet no Dieva. Jozovs 5.13. Ja? Atverās viņam acis. Viņam, viņš skatās, kas tu tāds esi, viņam tiek dot atklāsme. Es esmu tas, kas es esmu. Mozum to pateica. Jozo pateica, jau cita, es esmu tas un tas, es esmu tas un tas. Un tagad skatieties, kas notiek cilvēku kristiešos. Ir mūzes tipa cilvēki, kas skrien un saka, Tas kungs ir mūsu ārsts. Amen. Aleluja. Viss slimības un tā tālāk. Viss. Ja? Tas kungs ir ārsts. Tas kungs ir ārsts. Ir. Jozos tipa cilvēks saka, nē, tas kungs ir karavīrs un kar, karaspēka virspavēlnieks. Tālāk saka agaps kristieši. Tas kungs ir mīlestība. Tālāk saka bargie kristieši. Nu, tiesas dienas sludinātāji. Tas kungs ir tiesa tas kungs ir tiesnesis, bārgs tiesnesis, bū. Mēs negribam ar tiem karotājiem, mēs negribam ar tiem ārstu piekritējiem un cietināšanas piekritējiem. Un kāda mīlestība, palasiet, kāds Dievs ir iznīcinoši un rījoši uguns. Problēma ir tā, ka viņiem ir katram taisnība par vienu Dievu svētumu šķautam un izpausam vai par Dieva dabu. Svētums ir Dieva daba. Un tas, kas ir sastapies ar Dieva mīlestību, viņš skatās un to un saka, ko tu runā? Un tas, kas ir sastapies ar kaut kādu Dieva dusmību vai izpausmu, viņš saka, saprotiet, tas ir tik spēcīgi. Fakts ir tāds, ka viņš ir gan ārsts, gan tiesnesis, gan mīlestība – gan aprūpētājs, gan tas un tas un tas. Šīs visas lietas ir jāpiedzīvo caur atklāsmi, tāpēc, ka tā ir visa Dieva daba. Tas viss ir Dieva daba. Ok. Kas ir Dievs? Kas ir Dievs vispār? Jūs paprasiet cilvēkiem, kas ir Dievs? Nu, uh, enerģija. Esat dzirdējuši? Paceliet, kas ir dzirdējuši enerģiju? Kas ir dzirdējuši kosmiskais saprāts? Kas ir dzirdējis augstāks prāts? Kas ir dzirdējis, tas ir vīriņš, kas sēž mākoņu maliņā? Nopietni, es visus rokas ceļu. Kas ir dzirdējis dieviņš? Kamēr tev nav atklāsums par dievu, kur balss skan pērkonā, zemstrīcē, viņš ir un paliek, viņš ir dieviņš. Latvieši pasakās vēl pīpā. Esat lasījuši. Sūds kaļķīt un ievelk. <laughs> Kungs, mēs nu gan zem kritām. Ja? Kā tauta <laughs> izsūdzēsim šo grēku. Mūsu, mūsu latviešu nacionālā līmenī Dievs uzvelk vēl mākoņu maliņā. <laughs> Kas tas ir? Tas ir cilvēcisks jūks un priekšraksts. Mēs Dievu nevaram saprast. Nav interesanti. Tā tad, lai tas viss būtu interesantāk, mums dieviņš ir jānovelk līdz zemes standartam, bet, protams, mēs viņu palaidīsim apakaļ uz mākoņu maliņa. Bet nu jau aļuļķi mutē. Tas nav svētums. <laughs> ok. Kurš zina, ka Dievs ir gaisma? Kurš zina, ka Dievs ir gaisma? Kā tu to zini? Ar atklāsmi man tas ir darīts zināms. Nu, no vārda, vai ne? Dievs ir gaisma. Un viņam nav nekā kopēji ar tumsu. Mēs aizējam Dievu aizskaram, ziniet kā, kad mēs viņam tums, tums nopelns piešķiram. 180 grādu meli. Amen? Amen. Dievs ir gaisma, 1. Jāņa 1.5. Kas vēl ir? Dievs ir mīlestība. Amen? Skaties, kas nozīmē ar mīlestību. Skaties. Viņš ir mans uh, krietnais partners šorīt, parasti gads, gads ir tur. Ik viens grib, lai viņu mīl. Amen? Esiet godīgi. Kurš grib, lai viņu mīl? Kurš nepacēla rokas? Kurš guļ? Kas manī neklausās? Tu gribi, lai tev mīl? <laughs> Visi, kas nepacēla rokas, viņi vai nu guļ, vai nu ir dziļā depresijā. Ok. <laughs> Mīlestība pievelk. Jūs piekritat, ka mīlestība pievelk? Jūs piekrītat, ka mīlestība pievelk? Kas ir tavā dzīvē cilvēks, kas tevi visvairāk pievelk? Tas, kurš tevi mīl un kuru tu gribi redzēt, ejot nevis nākam, tas, kas tev nemīl. Un tagad skaties, Dievs ir mīlestība, bet arī gaisma. Mīlestība pievelk gaisma biedē. Gaisma biedē. Kāpēc? Jo tad, kad tu nāc gaismā, jā, pievelk un biedē, pievelk un biedē, pievelk un biedē. Tāds, tas ir Dievs. <laughs> un tu nevar teikt Dievam, Dievs, es gribu tikai tavu mīlestību. Mani pieņemam agaps stilu, ja? Mēs tikai pa mīlestībiņu, pa žēlastībiņu un tuc, tuc, tuc, slavēšana mums tur 3 ceturdaļu ritmos maksimums, ja? Labi, to es pieliku no sevis. Uh, Bet Dievs ir gaisma. Bet Dievs saka, nāciet visi gaismā, jūs, šk, šk, ar svētā gara pleteni, ne, bet ar vārdu pleteni, ja? Un visu laiku ir nožēla, un visu laiku grēks sūdz viens otram. Beigās liekas, nu, atpūtieties, ja? Gadi jau sūdz viens otram grēks, nav izrāviens, ja? <laughs> Zato tīrs sirds. <laughs> 5. mūzes 32. Eh, nodaļa. Vēl viena atklāsam. Un jums jāsaprot, ka Dievs atklājās. Viņš neiedeva visu uzreizi. Dzirdi? Viņš neiedeva visu uzreiz. 5. mūzes uh, 32, 3 līdz 4. 5. mūzes 32, 3 līdz 4. Jūs saprotiet, ka mēs tagad mācāmies vispār, kas ir Dievs. Ko mums būtu pielūdz? Tad, kad tu pielūdz Dievu, tu pielūdz gaismu. Tad, kad tu pielūdz Dievu, tu pielūdz mīlestību. Tad, kad tu pielūdz Dievu, tu pielūdz taisnību un tiesu. 5. mūzes 32, 3 līdz 4. Izlasīšu šos divus pāntus. <clears throat> Trīs, četri. Jo es slavēšu tā kunga vārdu, dodiet godu mūsu dievam, Viņš ir klints kalns un pilnīgs ir viņa darbs, jo visi viņi, viņa ceļi ir tiesa. Dievs ir uzticams un bez vilts. Viņš ir taisns un paties. Tātad Dievs ir taisnība un patiesība. Viņš ir klints un reizēm, kad notiek netaisnība, ko mēs vainojam? Ko cilvēki vaino? Dievu. Dievā nav nekādas netaisnības. Visi viņa ceļi ir taisni. Lai kas arī notiktu, nekad nav Dievā nekādas netaisnības. Amen? Amen. Mums ir jāsatver ar atklāsumu, lai kas arī notiktos, Dievs ir taisns, svēts Dievs. Un viņš ir, tai, viņš ir taisnība un tiesa. Viņš ir taisnības un tiesas jēdziens. Mēs nevaram saprast taisnību un tiesu bez Dieva. Un tas ir svētums. Svētums ir Dieva daba. Dieva dabā ir taisnība un tiesa. Dieva dabā ir mīlestība. Ejam tālāk, kas vēl ir Dievs. Tiesnesis. Dievs ir tiesnesis. 1. mūzes 18.25. 1. mūzes 18.25. Ja Dievs ir tiesnesis, kāds tiesnesis viņš ir? Taisns. Taisns, taisns, taisns. Svēts, svēts, svēts. 1. mūsu 18.25. Uh, piedodiet, man liekas, šis nav nu, tāds standarta temats, bet tas ir kaut kas tik liels, kas ir par Dievu pašu, par viņa daba, par viņa būtību, kā mums caur pārmācībām uh, jāizpaužās. 1. mūsu 18.25. <clears throat> Nemūžam tu tā nedarīsi, ka liksi mirt taisnajam ar bezdievu, ka taisnais būtu līdzīgs bezdievim. Nemūžam, vai visas pasaules soģis nedarīs taisni. Šeit notiek daudz netaisnības un grēku. Amen. Bet ir viens, kas sēž pār visiem. Un kam mēs visi galā dosim nolēsi. Ja? Viņš ir taisns, viņš neuzlūko vaigu, viņš ir tiesnesis. Tālāk. Dievs ir dusmas un niknums. Es mācu par svētumu. Es dalos par svētumu. Svētuma dabā ir dusmas un niknums. Mūsu iecienītākie ja, temati. Dusmas un niknums. Nahuma 1, 2. Pravietis Nahums. Tā, kur ir Nahuma ir? Litos. Mhm. Nahums, Nahums, Nahums. Ah, reku. Sorry. Varbūt ir uzlicis? Ah, ok. Skatieties, uh, es sākšu ar pirmo uh, Nahumu. Uh, pirmā nodaļa, pirmā panta. Spriedums par Ninivi. Nahuma no Elkošas parādību grāmata. Barks un atriebīgs Dievs ir tas kungs. Jā, tik tiešām tas kungs ir atriebīgs un turklāt bargs un dusmīgs. Tas kungs ir atriebīgs saviem pretiniekiem un ilgi kaista dusmās pret saviem ienaidniekiem. Un tālāk tur ir, tas kungs ir lēnprātīgs dusmās, taču varants spēkā. Ko es nu pat nolasēju? Jūs sapratāt? Viņš ir bargs, ilgi, un viņš ir lēnprātīgs es kaut ko nesaprotu. Jūs sapratāt? Tā ir Dieva daba. <laughs> viņš var būt bargs un viņš var būt apžēlotājs. Viņš var iznīcināt vienā sekundē un viņš var ciest ilgi, ilgi un ilgi. Amen? Tāds ir Dievs. Dievs ir dusmas un niknums un arī bārdzība. Skatieties, atklāsums grāmatā, jums liekas, varbūt kādam Nahums, vecā derība, tur viens no mazajiem praviešiem, mazums, kas viņam tur nogāja. Atklāsums grāmata, māceklis, ko Jēzus īpaši mīlēja, vismaz viņš tā domāja, kā visi saka, ja? E, ir tāda rakstiet, 14. atklāsums 9 līdz 11, tur ir par Dievu tiesu, un kad vēlns, vēlna eņģeļi un visi nešķīstie negantie grēcinieki tiek mocīti jēra klātbūtnē dienu un nakti mūži mūžos. Kā jums šis jērs iet kopā ar jēzu? Man ir grūtāk. Bet tā stāv rakstīts atklāsmes grāmatā. Nu nekādīgi nepiesiesīs, ka tā ir vecā derība. Tas ir jaunās derības pēdējā grāmata. Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un rīt. Jozo laikā viņš bija virspavēlnieks. Tā kunga karaspēka. Šodien arī rīt arī. Tagad ir foršāk. Dievs ir laipnība un piedošana. Dievs ir laipnība un piedošana. Šitas mersijam patīk. Angliski tas ir mercy. <laughs> Mārcim, ja? Dievs ir laipnība un piedošana un pacietīga mīlestība es nevarēju iztulkot savādāk šos vārdus. Dievs ir laipnība un piedošana un pacietīga mīlestība. Un šī ir tā, tas vārds, kas ir latviski tā kā žēlastība, jeb žēls, nu, tā kā žēlsirdība. Žēlsirdība ir laipnība un piedošana, un pacietīga mīlestība ir, ka Dievs ir ļoti uzticams savā pacietībā un ilgstošā mīlestības noturībā. Vēl Dievs ir uh, grace, kas ir žēlastība un apžēlošana. Vēl Dievs ir spēks. Un tagad ir kopsavilkums. Kas ir Dievs un kas ir svētums? Un kas ir atklāsme par Dievu? Dievs ir numur viens – gaisma. Numur divi – Dievs ir mīlestība. Numur trīs – tumsība, eh, taisnība un tiesa. Taisnība un tiesa. Numur četri – dusmas un niknums vai dusmas un bārdzība. Numur 5 – laipnība un piedošana. Numur 6 – žēlastība. Numur 7 – spēks. Septiņi galvenie Dieva atribūti. Un atcerieties, kad pār... Un, un, un, un cikiem, no, es domāju, ka gandrīz katram vienam no mums ir apjukums bijis galvā. Ja? Kad ir cilvēki, kas vairāk to Dievu stingrību uz, uz ja? un ir kas mīlestība Bet patiesība ir tā, ka ar atklāsmu viņš ir jāiepazīst un jāsaprot, kā viņš domā, kā viņš jūtās un ko viņš grib katrā situācijā. Amen? Amen. Iesais 6.3. Iesais 6.3. Uh, pirmspēdējā rakstvietā. Atvieglojuma vilnas nošalts. Uh, iesais 6.3. Eh, tur nomir ķēniņš usī un tā tālāk, un tad uh, eh, ah, Jesajam bija vīzija. Ja? Nu labi, es izlasīšu no pirmā panta. Tanī gadā, kad nomir ķēniņš usī, pirmais pants, es redzēju to kungu, to kungu, sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tērp apakšmalu piepildīja svētnīca. Serafi lidinājās pār viņu, tiem bija katram seši spāni. Ar diviem seraps apsedz savu vaigu, ar diviem savus kājas un ar diviem viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca cits aiz cita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs, cebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Un tālāk tas liekšņu pamatrīts un jesējam nāk atklāsme par Dievu svētumu un par savu grēcīgumu. Viņš saka 5. pantā, tad es izsaucos, pravietis, pravietis, kur Dievs varan lietoja. Saņem atklāsim par to, kas ir Dievs un saka, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīsts lūps. Un tagad es redzēju ar savām acīm, es teiktu, tur rakstīts ķēniņi, bet svēto to kungu cebot. Un tad kungs saprot, kā viņš ir pārņemts, pielido tur šitas te viens no serafiem, sešpārnains eņģels, vispār nav pat teikts kaut kāda eņģeliska būtne. Ja? Tas ir galīgs nestandarts, sešas pārni. Un tur ar to šķīstie viņa lūpas, un tad viņš vispār var sākt parunāt. nobe, no, noslēdzošā rakstiet ir Salamana pamācības 9.10. Salamana pamācības 9.10. Salamana pamācības 9.10. Un tur rakstīts ir tā, gudrības sākums ir tā kunga bijāšana un izprast, kas svēts. Tā ir atzīšana. Uh, angliski tur varētu būt labāk rakstīts vai krieviski, Dieva bijāšana ir gudrības sākums, un zināšanas par svēto ir sapratne. Mana tauta aiziet atziņas trūkuma dēļ vai redzēja. Ja? Ziniet to dziesmu, kā bija tā dziesma? Uh, atver kungs man sirdi, lai redzu tevi. Es nezinu, cik viņi, nu jā, no vienas puses mums, mums ir jābūt tiem, kam ir jāvēr savu sirds vaļā bet bez viņa palīdzības, ja, kungs, tikai tavā gaismā es redzu gaismu, bet pie gaismas ir jānāk. Un gaisma mēdz biedē. Viņa pievelk mīlestību, bet gaisma mēdz arī biedē. Un tā nu sanāk šīs divas. Atcerieties, kā Pāvils teica, šeit nu jūs redzat Dieva bārdzību un laipnību. Bārdzību pret tiem un laipnību pret tiem. Un ko viņš grib, to viņš apžēlo. Un ko viņš grib, to viņš... Es ceru, ka, lai arī mans sludināšana bija nepilnīga, kad jums ir svētuma jēdziena lielāka izpratne. Un skaties, Jēzai arī varēja palikt pie tā, ka viņš ir cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvo starp nešķīstiem cilvēkiem. Bet tā kunga uguns viņa aizskāra, un viņš, es domāju, palika ar šo vīziju, tur vēlāk iesējā droši vien vajag pastudēt, bet viņš zināja, Dievs ir svēts. Tur lidinās seraf un sauc tikai svēts, svēts, svēts. Svēts, svēts, svēts. Un viens pēc otra, dienu un nakti, svēts, svēts, svēts. Un tad, kad viņi saka svēts, viņi saka visu šīs Dieva rakstura atribūtus. Gaisma, mīlestība, spēks, niknums, dusmas, tiesnes, soģis, ja? Un kas mums tur vēl bija? <clears throat> Debes tēvs, es Tev pateicos par, par Tavu vārdu. Un, kungs Dievs, es Tev pateicos uh, kad mēs varam iegūt atklāsmi no Tava vārda. Uh, un, kungs, es zinu, ka nevienā rakstvieta nav patvaļīgi uh, interpretēja, un tikai mēs varam saņemt atklāsmi tad, kad Tavs gars to izliec par mums. Un reizēm ir tā, kad gars izlējās, un mums ir grēkatziņa, un mums ir baila. Bet tai pašā laikā, kad ir grēkatziņa, nāk arī iedrošinājums – Tāpēc, Devis Tēvs, es Tev lūdzu, ja, kā, ja kādam kaut kādās lietās vai visa dzīvē vai grēkadziņa, es Tev lūdzu, lai viņš nenobaidās no tā, bet lai viņam ir gan grēkadziņa, gan arī drosmi iet pie gaisams, lai saņemtu šo pieskārienu ar ogli no Tava altāra. Devis Tēvs, es Tev lūdzos, kaut mums būtu svētuma jēdzienu pareizu izpratne, jo, ja mums tā nebūs, mēs sitīsim gaisu, mēs uh, celsim Ah, ar tavu žēlstību mēs kaut ko varēsim uzcelt un nojaust un nomanīt, bet mums ir jātop ah, visā savā dzīvošanā par svētiem, kā tu esi svēts. Mums ir jājūt tas, mums ir jādomā tas, kā tu domā, jo tavs domas ir ļoti daudz pārāks nekā mūsu domas. Es tev lūdzu, debes tās, svētī savus bērns, svētī savu draudzi eh, par to, kas tu esi, un uztaisi katram vienam sirdī un prātā tādu kopsavilkumu, kad tu esi viss šis, ne tikai, tu neesi tikai mīlestība, tu neesi tikai gaisma, tu neesi tikai bargs soģis, tu neesi pat tikai bargs soģis un mīlestība, tu esi arī spēks. Tu neesi, tu neesi Dievs, kas tikai tiesā vai kā, tu esi arī spēks. Tu esi arī Dievs, kas žēlo. Un, kungs, Dievs, kas katram ir vajadzīgs? Es Tev lūdzu, lai viņš saņem šodien no Tavs svētuma, no Tavs svētās dabas, no Tavas svētā gara katra viena lieta, kas viņiem ir vajadzīga. Un, kungs, visas gudrības sākums ir Tevs bijāšana. Un šī bijāšana, Dieva bijāšana, ir attieksme. Kungs, es Tev lūdzu, palīdz mums mācīties Tev bīties, palīdz mums mācīties novērtāt Tavu vārdu. Un tad, kad mēs vīdzdegunīgi ejam pie Tevs, kungs, Dievs, un sakam, kas Tu tāds esi, apstādina kungs mums ar savu, ar, ar savu gudrību, ar savu svēto padomu, kas saka, nerunā tā, nespried tā, nesteidzies izsacīt kādu vārdu viņu priekšā. Un, zini, viņa priekš nav tikai altāris, bet viņa godība ir visā zemē. Tātad nesteidzies izsacīt kaut ko, lai kur to arī neatrastos. Pārsteidzīgi. Tev es tās palīdz. Um liela un bijējama ir šī atklāsme. Bet kungs tai pašā laikā to arī iedrošina un šķīstī, jo tikai pie Tevs ir piedošana, apžēlošana, šķīstīšana, spēks, taisnība, tiesa, arī dusums un bārdzība pret tiem, kas Tev pretojās un nav paklausīgi. Kungs Dievs parādi, parādi šo kopējo, ja es tā varu teikt, puzli par Tavu dabu, par Tavu svētumu jo svētums ir tava daba. Jo svētums ir tava daba. Svētuma jēdzienu pareizi izpratni, kungs Dievs dāvā mums. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Esiet svētīti, lai vārds turpina spiesties jūsos iekšā.